umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yagiranye n'abanditsi n'abamenyeshamakuru yavuze ko mu ntumbero yo gutorera umuturama ikibazo cy'umwavu w'ikizungu ukunze kubura iyo irima rigeze na cyane cyane ry'impenshi n'agatasi leta yahavuye yemera ko igitega hubakwa irindi hinguriro rishasha ry'uwo mwavu rizokwiyongera ku rindi hinguriro ry'umwavu w'ikizungu ryitwa fomi riri mu gisagara cya bujumbura ibikorwa byo kubaka iryo hinguriro rishasha ry'umwavu w'ikizungu Gitega bikaba byaratanguye muri komine Bugendana ngo hari kandi amashyirahamwe n'amakoperative y'uburimyi n'ubworozi byagaragaye ko akenera umwavu w'ikizungu mwinshi yahawe uburenganzira bwo kuwikurira hanze yonyene adategereje umwavu w'ikizungu w'ihinguriro fomi ni mu gihe kuri wa mbere umushikiranganji yari ko yerekana ivyo Ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze akaba yamenyesheje ko bwabiranguye ku rugero rushimishije rugera ku n'ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana mu gihe rero muri icyo kiringo cy'amezi atandatu aheze ariho ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku masoko ku rugero runini cyane abamenyeshamakuru bamubajije icyo byavuye ko n'icyo ubushyikiranganji arongoye bugiye gukora kugira ngo ibyo biciro bigabanuke ubushyikiranganji Sanctus Niragira yishuye ko byavuye ku mvo nyinshi harimo imvo zijanye n'ibiriko ubiraba ku isi byatumye ibiciro biduga harimo n'igitoro ruzuba rwatse mu Burundi imvura igatasura itevye umwimbu wabaye muke abantu nabo baragwiriye igikwiye gukogwa ngo ivyo biciro bigabanuke rero no kugwiza umwimbu leta ikaronsa abarimyi umwavu w'ikizungu n'imbuto zirobanuye ku gihe igitega Jean Nibigira ku radio isanganira Jean Nibigira tugukengurukire tuve mu ntara ya Gitega dukubitire mu ntara banki ya Rutana abarimyi bo ku mitumba nka Giheta na Rusunu yo muri komine Musongati ntara ya Rutana ngo nta mwimbu biteze ku gatasi imvugo nuko mu karere kabo imvura itarikiragwa ibituma indimo zuma ngo bikazotuma bategwa n'inzara bagasaba gushigikirwa abo barimyi bavuga kandi ko baki uh, bakibaza ko ivyo bitegwa n'ihindugurika ry'ibihe mu nkoro muri komine musongati bakavuga ko imvura yaguye igihe carenze bagategekanya gutera ibindi bitegwa kugira ngo bashobore guhangana n'ubwo ruzuba ni nyuma mugenzi wacu Moise Misago imitumba ahanini ibangamiwe n'ubwo bukene bw'imvura ntiyegereye ikiya cya kumoso harimo rusunu na giheta abarimyi bemeza ko imvura itaragwa neza muri ako gace kandi ko yashoboye kugwa yononye ibyo bari bateye kuri twebwe ngaha turi kuri mutumba wacu ntitwogera ngo ni izuba tubifata yuko ari uruzuba nyine rwashyitse kubera na mwebwe murabona yuko aho mugeze hatameze neza imirima yose yumye yahetse n'ahari ikigoti hose cyumye cyahetse izuba ririko rirabwira neza kubera tubuze imvura bidutangaza no kuvuga akavura akavura akavura umusanga ntikagwa neza ntikabaho mbere navuga n'umwaka hoho biratewe n'ubwoba twahora dutera imbuto mu kwezi kw'icumi nk'itariki zitanu cyangwa icumi umugabo uno mwaka n'abagize gutera bararose akaburi nko gutera bateye hagati mu cumi na n'itaka mirongo ibiri zikwezi ku cumi na rimwe ni ukuvuga imvura kuva icyo gihe muri izo tariki mirongo ibiri z'ukwica cumi rimwe n'uno munsi nta mvura dufise abo banyi bakibaza ko ubukene bw'ibiti burangwa ku mitumba yabo biri mu bituma bakena imvura ndetse n'ibindi nta mahirwe y'uko bitera imbere ngo bikure usanga haduka umuswa nk'ishyamba kimeza naho naho nyine murabona aho ngaha aho duhereye nk'uku ntarihari ipfanye n'ubukene nyine kubera turi mu kandi karere bakagira amakenga ko bazogira ikibazo cy'inzara ngo kuko bari basanzwe batunzwe n'isuka avuga ko abo barimyi batarira busema agashikiriza ko imvura yaguye igihe cyarenze ntabwo barira busema namba kuko mu komine yacu imvura yagiye kugwa igihe kimaze kurenga ni kuvuga henshi bagiye kwironka mu kwezi kw'icumi na kabiri nk'uko twari tubimenyereye murazi ko imvura idatasura icyo gihe hama rero naho imariye gutasira yaraguye ikiringo gitoyi twe twebabwiye mu ncamake y'ano makuru gushyiraho umugwi w'abahinga bigenga bufasha gutorera umuti ibijyanye n'itituka ry'ifaranga gukura amatagisi ku bidandazwa bya na cyane cyane ibifungurwa ngo ni bimwe mu byo kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ntirigumere itagaciro mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri wa mbere Gabriel Fiarongo yishirahamwe urikome agaruka kucegeranyo cibanki nkuru y'igihugu BRB cyo mu mwaka w'ibihumbi rimwe ushira umwaka w'ibihumbi kabiri cerekana ko agaciro k'ifaranga ry'amarundi kakorotse ku bice mirongo ibiri na gatandatu n'ibice 8 kwijana ibintu ngo bitari bwigere biba bibaho mu Burundi kuri Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe urikome nk'ubu leta ikigomba kwicikora ikigabanya gutubika umuganda bisigura iki ni ugabanya ibintu ukora icyo bita budget fonctionnement ugayikoresha ro minimum ugaca ugenda vers secteur proté de croissance niko bigenda niko bikogwa ugaca ugira rero uraba ushira ivyo bitwa kwita les indicateurs de résultats ni ibi rero budget programme ivuga mugabo bwa mbere ubanza kuriyana amafaranga yawe mu bisata bizotuma ejo ushobora gutera imbere mugabo ugiye kureba muri muri bije ya leta ugaca usanga amafaranga menshi yibera mu mamodoka mu bitoro n'ibindi n'ibindi kubaho neza mu mamisiyo yo hanze udashobora kwevariwa amafaranga ibyo yinjije aho ntushobora gutera imbere turabye icyegeranyo banki nkuru y'igihugu iheruka gusohora aho muri raporo baheruka gusohora berekanye yuko ibintu byaduze cyane kugera ku rugero rwa mirongo ibiri na gatandatu n'ibice umunani ku ijana ni mbere ibi bintu bibaye mu burundi ni ubwa mbere ikindi nacyo umurundi mu mwaka wose aronka amadolari ari munsi y'amajana abiri na mirongo itandatu mu gihe kongo umunyagihugu waho aronka amadolari ari hafi amajana umunani murumva rero ko twebwe tumerewe nabi cyane kuko uburundi ubu nicyo gihugu cya mbere ku isi gikenye mwarigeze mwumva infurasiyo kuduhaga kw'ibiciro nk'uko kwaduze mwigeze mubyumva bishika oya rero nibaza yuko kugira ngo ibintu bigende neza ni uko leta yokora ibishoboka byose igahindura mu maguru mashasha iri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha twebwe rero turasabye umukuru w'igihugu n'inzego zimufasha ni ukuri baraba ingene barondera abahinga hanze barondere nabo ni ukwita rekoci politike rekoci ekonomike babafasha mu kugira amaviziyo Gabriel Fyiri arongoye ishyirahamwe Orikuna n'amakuru murashobora kubandanya muyakurikirana muce ku iwe zitatu akaburungu isanganiro akaburungu renage mu gisata c'imibano abanyagihugu bakoresha ibarabara rikuru inimero imwe uva aho bita kuri Gardinoro uduga barashima ibikorwa byo gusiga iryo barabara biriko birakogwa kuri bo ngo ni iterambere kuko ubu yaba imodokari canke abagenda n'amaguru bose bazobona neza aho barekuriwe guca bagasaba ariko ko ibisigaye byo arimo arimwo gushyiraho amatara inyuma y'akaruhuko gatoyi buca n'ayandi nkino buraca bugacana ayandi mu nkino umukinnyi wa taekwondo imbere y'uko aronswa umukanda abanza gukurikirana ibyigwa bitangwa mu kiringo kiri hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu sipiriye bigira rongo y'ishyirahamwe ry'urukino rwa taekwondo mu burundi amenyesha ko mu gutanga imikanda mu rukino rwa taekwondo ko bahera ku ifise ibara ryera bakarangiriza ku ifise ibara ryirabura bucana yandi nkino twayiteguriwe na mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ngendakumana Umukanda mu rukino rwa taekwondo werekana urugero mu kinyakina agezeko mu gutanga mikanda bahera ku mukanda w'ibara gushika ku mukanda w'ibara ryirabura bishikirizwa na Cipriano Bigirimana arongoye ishiramwe ry'inkino za taekwondo mu Burundi kijanye n'umukanda muri taekwondo umuntu yumva urugero umuntu abageze ko izo ntambwe twavuze kugira ngo ronke umukanda zirafise ingene zingana winjiye muri taekwondo zafise umukanda wera hanyuma ugaca uca umukanda usa n'umuhondo ukava kuri uwo mukanda usa n'umuhondo ukaja ku mukanda usa n'icyatsi kibisi hanyuma ukava ku ntambwe y'umukanda usa n'icyatsi kibisi ukaja ku ntambwe y'umukanda usa n'icyatsi cy'ubururu ukava kuri uwo mukanda usa n'ubururu ukaja ku mukanda utukura ukava ku mukanda utukura ukaja ku mukanda wirabura umukinyi wa taekwondo amaze kuronka umukanda w'ibara ryirabura haca hakwirikira ivyo biyita amadane mu rurimi rw'igifaransa umaze gushika ku mukanda wirabura hariho icyo duca twita amagrade ni intambwe uca utangura umaze gushikira umukanda wirabura none taekwondo tuvuga amadani nka jewe ufise umukanda wirabura n'amadani ane waramutse ishirahamwe ry'inkino za taekwondo mu Burundi amenyesha ko kugira umuntu aronke umukanda babanza kumurosa inyigisho hanyuma hakaba gukora ibibazo kugira tumuhe uwo mukanda arakora ikibazo acinjira nakubwiye ko yinjirira ku mukanda wera hagaca amezi atatu agira imyimenyerezo icyo twita entraînement ivana n'igihe mumenyereza mugenza wawe aba yafashe ko uzoca ko urwo rugero hari ahafata amezi atatu n'igihe hafata amezi atandatu nyuma y'amezi atatu ugira imyimenyerezo udahagarika ucuca uwo mukanda ariko ibi nibyo twari dutanguye kugira ubuvuba mu mikanda mito mito ariko ubundi haca amezi atandatu kurya ayo umwigisha aba yakwigishije akavuga ati mfatiye ku byo namwigishije harageze ko ndamumaze ikibazo no muri tayikondo nicyo kimwe abaronka imikanda ngo bashyirwa ku rutonde rushirwa abona buri mwaka mwaka n'ishyirahamwe ry'inkino za taekwondo mu Burundi nk'uko Sipiriyano Bigirimana abandanya abishikiriza haba hariko kuri karandiriye integuro ku mwaka ku mwaka igihe abazocira iyo mikanda mu Burundi wacu turakoresha ama province amazone hanyuma zone iyo yose canke province iyo yose bakaja hamwe bakavuga rero bati twebwe rero tugomba kuzopasa mu gatondo kigitigiri rero hanyuma bagapasa nimba ari umumenyereza akaba afise izo ntonde zose twavuze barabashyira ku rutonde